Како и да е, да се вратиме ние назад во нашето размислување околу светилиштето. Повторно ќе речем дека сум многу благодарен на Бога што ова трамесечие се погоди, односно по Негова волја. За нас се погоди, а по Негова волја беше предвидено да има ваква тема. Многу се интересни следните две лекции – И јас би ве повикал да го искористам овој момент, посебно да обрнете внимание на нив, значи веднаш следната лекција помирување, жртва за очистување. И таа после неа, значи за две саботи, каде што се зборува за самиот ден на помирувањето. Значи би сакал со посебно внимание да ги проучите овие две теми овие две наредни лекции. А сега вас ќе ве повикам да отворите на 28 страна од полуката, каде што се наоѓа символично оваа шема за тоа како изгледало светилиштето и што имало во него. Би сакал да го прочитам уште еднаш во ведниот стих за целата денешна лекција што измина. Значи, втора мисеева, 25 глава, 8 стих. Која е причината зашто Господ сакал израелците да му изградат светилиште на земјата? Самиот тој вели, нека ми изградат светилиште за да можам да престојувам меѓу нив, да живеам. Значи, светилиштето представува Божија живеалиште. Много интересно. Кога веќе било подигнато и изградено такво светилиште, а подоцна и Соломоновиот храм, како трајна, трајна во релативен смисол, во смисол на недвижни, недвижнина, недвижна градба, бидеќи светилиштето шаторот бил подвижен. Е сега да го поставим прашањето, кога веќе значи било изградено такво светилиште, каде живеел Бог во тоа светилиште? Кога веќе за таа цел било подигнато. Вие одговарате, и денеска го слушнахме тој одговор во библиската поука, дека Бог живеел во светињата на светињите. Много интересно, што постои постојала поточно една библиска поука во Адвентичката црква на оваа тема, како што ние имаме денес ова тромесечие за светилиштето, во далечната 1890 година, че значи, во времето кога Елена Вајд била жива, се проучувала ваква библиска поука во Адвентичката црква за светилиштето поточно некаде во февруари 1890 година. За нас многу далечно време. Значи, три години пред да биде основано ВМРО, например. Во таа библиска полука било поставено прашање кој елемент во земното светилиште го представувал Бога како седи на неговиот престол. Пазите, библиската поука, секоја библиска поука е нешто што го издава одделението за саботна школа на Генералната конференција. Значи, библиската поука е издание на Генералната конференција. Во библиската поука не може да се тврди нешто, а тоа да биде против ставовите на Генералната конференција. Че тоа не е некоја приватна книга, седнал Марк Финли или некој друг, си напишал книга, па се продава, па се преведува и така натаму. Туку се работи конкретно за издание на Генералната конференција. И нашата денешна библиска полука е таков случај. Како одговор на прашањето кој елемент во земното светилиште го представувал Бога како седи на неговиот престол, дадени ни се во тогашната библиска полка од времето на Елена Вајд, два стиха, кои што сега би сакал да ги прочитаме. Првиот се наоѓа во Евреите 9 глава, значи, она глава што ние минатиот месец ја проучувавме малку подетално, е наведена во тогашната библиска полука. Петиот стих, Евреите 9.5. Тука се секавате, апостол Павле го опишува земното светилиште и службите во него. Да се подсетиме. Дали некој има желба да го прочита, случајно? Повели Зорица, петиот стих. Добро. Благодарам. Каде се наоѓал поклопецот? Тука во тој превод се вели помирувалиштето со еден збор. Во други преводи поклопецот на милоста. Како што проче се разоција над него, над, над што? Над ковчегот на заветот, значи над заветниот ковчег. Во некои други преводи се нарекува чистилиште. <laughs> Нема никаква врска со католичката Ерес. <laughs> Туку е, помирувалиште, очистувалиште, значи, како што и самиот ден на помирување се нарекува поинако и ден на очистување. Поклопачот на милоста, најпознат израз И сега се поставува прашањето, односно, го почитавме и вториот стих, кој што е наведен во тогашната библиска поука, а тоа е излез, втора книга Моисеева, 25 глава, 21 стих. Излез 25 глава, 21 стих. Да го прочитаме и него. Излез или втора книга Мојсеева, 25 глава, 21 стих. Ја ќе го прочитам и 20-тиот. Значи, овде 19-тиот уште се завели направи херувими, еден од ледната, друга од другата страна на капакот. Тука е преведено капак. Многу просто. Подобро е поклопесот. Направи ги херовимите на обете страни од чистилиште, тоа е повторно чистилиште, Херовимите да бијат со крилата угоре, та со крилата да го засолнуваат капакот, <laughs> поклопецот, кеја ке речу, а со лицата свртени еден спрати друг, лицата на херовимите нека бијат свртени кон чистилиштето, значи кон поклопецот на милост. Пота 21 стек вели, и стави го поклопецот од озгоре врз ковчегот, а во ковчегот положи го заветот што ќе ти го дадам јас, односно, што е тоа завет? Плочите со 10 заповеди и 22 стих што вели, и тука над поклопацот меѓу двата херувима кои ќе бидат над ковчегот на заветот, значи помеѓу двата херувима, над на самиот поклопец на милоста, над ковчегот на заветот, ќе ти се јавувам тебе, вели Господ, и оттаму ќе ти зборувам тебе и за се ќе им заповедам преку тебе на синовите израелски. Значи, каде живел, каде точно престојувал Господ во земото светилиште? видливо преку неговата слава, наречена Шехина, над поклопецот на милоста, помеѓу двата херувима, над заветниот ковчег во кој што биле сохранети плочите со десете Божи заповеди. Имаме еден друг текст, се наоѓа во Левицката книга, 16 глава. Левицка книга, 16 глава. Трета книга Мојсеева, поточно. Вториот стих. Левитска книга, трета книга Мојсеева, 16 глава, ке почнем и од првиот. И му рече Господ на Мојсеја по смртта на двајцата Аронови синови, кога тие откако пренесува пред Господ туѓ оган се мисли, умреа, И сега вториот, и му рече Господ на Мојсеј, кажи му на братот твој Арон, да не влегува во светелиштето зад завесата. Каде е тоа? Значи, зад завесата е во светињата на светињите. Во секое време пред очистилиштето, значи пред поклопецот на милоста, што е врз ковчегот, за да не умре. Значи, Арон, иако бил првосвещеник, првиот првосвещеник, И целиот тој чин се нарекува по неговото име, по чинот Аронов. Секој нареден првосвещеник до Кајафа бил по чинот Аронов. Од левицкото племе. Не требало во секоја време да влегува во, светили, во светињата на цветињите, зад завесата. За да не умре. А од што ќе умре? што има внатре во завесата, што е толку опасно по живот. Самиот Господ вели, затоа што, бидејќи јас, ќе се јавувам над очистилиштето во облак. И знаеме, кога само смеел да влегува просвещеникот таму, само на денот на помирувањето. И знаеме како и зошто. Значи, повторно, овој стих само е наведен како доказ каде Господ се јавува, каде конкретно точно бил присутен во земното светилиште и подоцна во Соломоновиот храм. Се поставува едно прашање во библиската полука 1890 година, зошто тоа очистилиште, било наречено поклопец на милоста. Или како што кажа порано во англискиот превод, седиште на милоста. Самата библиска поука од времето на Елена Вај дава одговор на тоа прашање. Значи, затоа што ковчекот на заветот бил Божиот престол, поклопецот на милоста, поточно, бидеќи поклопецот на милоста е само капак за ковчекот на заветот или затоа е наречен поклопец. Зошто е наречен на милоста? Зошто самиот Божји престол во Новиот Завет е наречен престолот на благодатта, што значи исто, на милост. Одговор што се дава е следниот. Затоа што таму Значи, бидеќи тоа е престолот Божи, таму престојува Бог, од таму се доделува милоста. Од таму каде што седи Бог, каде што се наоѓа Бог, видливо во својата слава, од таму се доделува милост. Значи, кога некој израелец во земното светилиште принесувал, да речеме, жртва за грех и се каал за својот грех, Па потоа свештеникот, значи тоа се пренесувало во дворот, во пред, значи во предворието на жртвениот олтар и така натаму, па се мачкале роговите на олтарот со таа крв и така натаму. Израелецот кога тоа ќе го направил, добивал милост. Од каде ја добивал таа милост? Од Бог. Не од свештеникот, што бил таму заедно со него во дворот надвор, туку од Бог. Иако Бог не бил таму надвор, ниту во првото отделение во светињата, туку дури во второто, светињата на светињите. Сепак милоста доаѓа од таму, од таму каде што е Бог. Вие денес од каде примате Божија милост? Каде се наоѓа Бог? таму е и изворот на неговата милост, изворот на секоја сила, изворот на неговата благодат. Понатаму, во една друга книга издадена од Генерал конференција 1888 година, значи, она судбоносна година од историјата на адвентизмот. Значи, повторно книга издадена од Генерал конференција, значи, не, некој било кој адвентистички автор седнал и напишал книга, со кој што изразува приватни ставови, се поставува прашање што го покривало ковчегот на заветот во земното светилиште, повторно се наведуваат некои библиски стихови, И како одговор во, во тогашната библиска поука стои поклопецот на милоста или седиштето на милоста во англискиот оригинал на поуката или во нашите преводи помирувалиште, очистувалиште и така натаму, различни имења за еден ист предмет, кој што не бил ништо друго, току капакот врз ковчегот на заветот. Над него, во, во облак, дење или во огнен столб преку ноке, се манифестирала видлива Божијата слава Шехина. А што го покрива ковчегот на заветот, на заветот во небесното светилиште, е второ прашање наведено во, во таа книга, престолот на благодат, одговор. Значи, во книга издадена од Генерална конференција, како и во библиската поука, две години подоцна која што ја проучувала истата оваа тема што и нашата денешна библиска поука ја обработува, се тврдало дека ковчекот на заветот, поклопецот на милоста над него, било символ на Божиот престол во небесното светилиште. Во земното светилиште, она што го покрива ковчегот на заветот е поклопачот на милост. Во небесното светилиште, она што го покрива ковчегот на заветот што се наоѓа во небесното светилиште е престолот на благодатта. Тие две работи можат ли да се одвојат? Што мислите? Престолот на благодатта да биде одвоен од ковчегот на заветот. Божјата милост да биде одвоена од неговиот закон, од неговата правда. Дали во земото светилиште некогаш биле одвоени? Дали во земото светилиште, се пазите, ова се прашање за размислување. Дали во земното светилиште поклопачот на милоста, кој што бил само капак на заветниот ковчег, некогаш бил одвоен <laughs> од, од самиот ковчег и однесен или поставен на некое друго место, например во првото одделение во светињата. Не. Но дали Божјата слава во земното светилиште некогаш се манифестирала и на друго место, а не само а не само во светињата на светињите, не само над ковчегот, над поклопецот на милоста. Да, Божјата слава понекогаш го обземала целото светилиште, со се првото одделение, некогаш се кревала, го напуштала целото светилиште. Тоа било знак на израелците да го спакуваат логорот и да тргнат напред. Кога тој облак ќе застанал во, на, на нивниот пат, тоа било знак дека и тие треба да застанат и тука повторно да го подигна целиот логор и целото светилиште одново, да го распрат одново целиот шатор, пред да биде разорнат Соломоновиот храм во времето на пророкот Еремија, Божјата слава видливо пред очите на целиот Ерусалим, го напуштила храмот и застанала над Маслинската гора, значи тој Божи облак. Израелците можеле со своји очи, без оглед во каква духовна состојба се наоѓале и да биле значи, најотпаднати, значи, најгрешни во тој момент, со своји физички очи можеле да видат дека Бог го напушта Соломоновиот храм, оној ист храм со кој што тие се фалеле, велејки, што? Црква Господова, црква Господова, црква Господова е ова. Пророкот Еремија бил сметан за еретик, за богохулник, затоа што прорекувал дека овој храм ќе биде уништен. А тие во својата дрскост верувале дека како некогаш во времето на првосвещеникот Илија во време на сличен отпад дека храмот, светилиштето Господ никогаш нема да дозволи да бидат уништени. Господ дозволил и филистејците пагански раце да го однесат ковчегот на заветот. Еремија ги подсетувал на тој настан. Своите современици, кои што и тие тврдо врато верувале дека Господ нема да го нема да дозволи такво нешто да биде уништен неговиот свет храм во Ерусалим. На кога Божјата слава ги напуштила и го напуштила храмот, тоа било сигнал дека Господ го напушта Израел, го напушта Ерусалим, затоа што израелците уште порано го напуштиле него и неговите патишта. Значи, поклопецот на милоста во земното светилиште бил Божиот престол, престолот на благодатта, милост и благодат, синоними, од небесното. Сеќе поставиме две прашања. Прва ќе отвориме повторно во посланието до евреите, ќе се подсетиме на стихот од четвртата глава. четири 4.16. Послание до евреите, четврта глава, 16 стих. Дали го гледавте стихот? И така, слободно да пристапуваме кон престолот на благодатта, вели апостол Павле, за да примиме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Кога во Новиот Завет читаме за престолот на благодатта, од каде што се доделува или се прима милост, тогаш разбираме дека е тоа Божиот престол во небесното светилиште. Каде се наоѓал Божиот престол во небесното светилиште? Кога апостол Павле ги пишувал овие зборови? <laughs> Ние прочувавме дека земното светелище не било ништо друго, туку копија, образец на небесното. Нели? Тоа твориме во Откровение, четврта глава. Се секјавате на минатата сабота, го читавме овој текст. Во Откровение, четврта глава, апостол Јован дава приказ на небесното светилиште, односно само опишува што него му било покажано, небесниот престол, па таму се споменуваат и седумте огнени светила, или седумте светилника, кои што беа споменати уште во првата глава, кои што горат пред престолот. На престолот седеше некој, Дали можеме да кажеме дека овој престол, што го видел Јован во визија, е престолот на благодата за кој што зборува апостол Павле во евреите? Значи, четврта глава Откровение, втори стих. И веднаш бев обзамено духот, и ете на небото стоеше престол, и на престолот седеше некој. Петиот стих. И од престолот излегуваа молњи, громови, гласови, а пред престолот гореа седом огнени светила, кои се седомте Божии духови. Апостол Јован гледа престол, гледа и седум огнени светила кои што горат пред престолот. Дали преслот што го гледа апостол Јован е исто што и преслот на благодатта? Што мисли? Дали тоа Божиот престол што го гледа Јован? Па да. <laughs> Божиот престол го гледа Јован. Каде се наоѓа Божиот престол? И генат конференција уште во, времето на Елена Вајд тврдела И вие денес кажавте во светињата на светињите. Ковчегот на заветот бил символ на Божиот престол, поклопецот на милост и така натаму. Дали во времето кога апостол Павле го напишал посланието до евреите и кога Јован ја гледа оваа визија во откровение, Божиот престол се наоѓал во светињата на светињите. или се наоѓал на друго место. <laughs> земната, земната светиња, земното светилиште е копија и образец на небесното, ни рече апостол Павле, така? како што рекав мијатата сабота, во големата борба, Елена Вајт тврди во поглавието што е светиње, дека во оваа визија, откровение четврта глава, на апостол Јован му било прикажено првото одделение од небесното светилиште. На други места Елена Вајт кажува дека Божиот престол пред 1844 година се наоѓал во првото отделение. Ако ги читате сите незини визии од рани списи и целото учење на адвентизмот од 19. век наваму, ќе видите дека адвентизмот од секојаш проповедал дека Бог и Христос се наоѓале во првото одделение од небесното светилиште. Во 1844 година преминале во второто. Меѓутоа, Адвишката црква од секогаш поучувала дека Божиот престол во небесното светелиште било символизирано со ковчегот на заветот во земното светелиште. Поклопецот на милоста врз ковчегот. И ние прашавме дали поклопецот на милоста некојаш бил одвоен од ковчегот. Дали Божијата, символично, дали Божијата милост некојаш била одвоена од неговата правда, од неговиот закон? Дали Бог седи на престол, чиј што темел не е Божиот закон? <laughs> Тоа што поставува прашање, како е можно престолот да се наогал во првиот дел од небесното светилиште, во првото одделение, пред 1844 година, а ковчегот на заветот со Божиот закон да си бидат во второто отделение, како е можно Божиот престол, на кој што седеле и Отецот и Синот пред 19. век, да биле одвоени од Божиот закон, од ковчегот на заветот, ако биле, <laughs> Дали во земјата светилиште можеме да најдеме некој елемент во првото отделение, во светињата, кој што би го символизирал Божиот престол во првото отделение? Ово се прашање за размислување. Првото отделение, светињата. Ја имате уште лекцијата на 28 страница. Го гледате ли првото отделение на оваа шема? Го гледате ли првото отделение? Што има во него? Значи, првото отделение наречено е светиња, значи баталите ги столбовите, тие, тие беа на секоја зграда има столбови. Внатре што има? Светилник, тоа е седмокракиот светилник, масата со лебови, и што друго има? Кадлниот олтар. Така? Дали било кој од овие елементи го означува Божиот престол? Дали гледате каде се наоѓа кадилниот олтар? Пред завесата. Значи, тој е највнатре во првото деление, така? Највнатре. Најблиско до светината на светините, најблиско до ковчегот на заветот, кој што е во светината на светините, во второто деление, со тоа најблиско до Божиот престол. Нели? Што ни вели Мојсей за тоа каде се наоѓал кадилниот олтар? во земното светилиште. Да видиме дали оваа шема што ја издала Генерал конференција е исправна. Дали во Библијата тоа го гледаме некаде. Да отвориме во Излез, втора книга Мојсејава, 30-та глава. Излез, втора книга Моисеева 30-та глава. Тука се зборува за кадилниот жртвеник или олтар. На него се кадело, односно се принесувало темјан, за да гори. Ги символизирал молитвите и така нато. Каде се наоѓал според оваа глава, значи 2 Мојсеева 30 глава, кадилниот жртвеник или кадилниот олтар. Шестиот стих. Па стави го пред завесата, која виси пред ковчегот на заветот, спрема капакот што е врз ковчегот на заветот, од каде што ќе ти се јавувам тебе. Значи, според излез, и сејава 30 глава, шести стих, кадилниот жртвеник се наоѓал пред завесата, а што тоа се наоѓал пред ковчегот на заветот, пред капакот што е врз ковчегот, од каде што ќе те се јавувам тебе, каде што се јавувал Бог, каде што седел Бог, како на свој престол. Нешто слично ни се кажува во 40-тата глава 40-тата глава, петтиот стих. Значи, излез, втора книга Мојсеева, 40-та глава, петтиот стих. Вели, постави го златниот жртвеник на, за кадење пред што? Пред ковчегот на заветот. И закачи завеса пред влезот во скинијата. Значи, каде се наоѓал ковчегот, златниот жртвеник или кадилниот олтар, пред ковчегот на завесот, во 30 глава, пред завесата, па со тоа и пред ковчегот и пред поклопецот, од каде што Господ му се јаувал на првосвещеникот и на Мојсеја. А што не кажува откровение? Каде се наоѓа кадилниот жртвеник или кадилниот олтар во небесното светилиште? според откровение, каде тој се наоѓа. Ке отвориме во откровение 8 глава, Откровение 8 глава. Третиот стих. Тогаш дојде друг ангел со златна каделница и застана пред жртвеникот, се мисли пред каделниот олтар, пред И му беше даден многу темјан, та со молитвите на сите свети да го постави на златниот жртвеник, значи на каделниот алтар, кој што се наоѓа каде, што беше пред престолот. Значи, во земното светилиште, каде бил каделниот алтар Пред завесата и се кажува пред ковчегот на заветот, пред поклопецот на милоста. И во 40-та глава од Излез, пред ковчегот на заветот. Во новиот завет, во небесното светилиште, каде се наоѓа кадилниот олтар? Пред престолот. Чи значи, Јован во негово време, каде што го видел престолот и седумте огнени светила пред него, на што одговорал седумкратниот светилник во земното светилиште, го гледа кадилниот олтар, како се наоѓа пред престолот. Значи, се е исто, се е исто, како во земното светилиште и во небесното, само што нема што. Нема завеса. А што видовме во посланието до евреите минатиот месец? Зошто земното светилиште имало две отделенија според евреите 9 глава 8 стих? Со ова светиот дух покажуваше, навестуваше, дека се уште не е отворен патот кон светињите додека стои првото одделение. Додека постоела завесата, која што ја снемало, кога Исус умрел на крстот, кога се отворил патот кон Божиот престол, човештвото немало вистински пристап кон Бога. Немало, се додека не дојде денот на помирување, израелците немале пристап кон Бога. Ниту Арон смеел да влегува таму во било кое време. Но кога Христос умрал на крстот, кога била принесена вистинската жртва, таа жртва е вистинското помирување. Тоа е единствената жртва, единствената крв која што чисти и оправдува. И затоа проучуваме во евреите, Господ се воздал во небесното светилиште и седнал на Божиот престол, во самото Божие присуство и постојано бил таму, и посредувал за својот народ. Проблемот е, зашто адвентичкото учење учи дека Божиот престол се наогел во првото отделение од Небесното светилиште пред 19. век. Проблемот е, зашто воопшто учиме дека Небесното светилиште и ден денес има две отделенија, или имало до 19. век барем, па Божиот престол се наоѓал во првото деление, а потоа Бог и Синот се наоѓале во второто отделение. Тоа е прашање што би сакал да размислувате за него. Знаете зашто? Затоа што ово е битно прашање. Ако адвентичкото учење за светилиштето не е точно, тогаш паѓа во вода целиот адвентизам. на теолози денеска во адвентизмот не веруваат ниту во 1844 година, ниту во Елена Вајт. Само заради овие проблеми, кои што ја се обидов еве во неколку саботи да ги изнесам пред вас, за да размислувате за нас. Меѓутоа, тие и понатаму сакаат да си бидат адвентисти, и се адвентисти, и теолози, и дрмар, па да се зборат за Христовата љубов, за Христа, па како не сакаат да зборат за антихристот, како наводно само за Христа сакаат да зборат. Меѓутоа, без оглед какви титули имаат и колку факултети завршиле, апостол Павле би ги нарекол безумни, безумни. Ако не верувате во адвентишкото учење за светелиштето, во големата борба, во рани списи, тогаш, ако е адвентизмот погрешен, не треба да биете адвентист. Зборете се за Христа, за неговата љубов, за неговата милост, без да биете адвентисти. Немојте понатаму да го лажете народот и да го повикувате да се крштава во адвентистичка црква, ако адвентистичкото учење за тоа е погрешно, ако е воспротивно со Божијата реч, а прашањето што ние го поставуваме денес е, дали е навистина воспротивност со Божијата реч? Дали можеме да го усогласиме учењето за светилиште какво што го оформиле адвентистите на седмиот ден, и го подкрепила Елена Вајти со своите визии дури, не само со своите зборови и книги, Дали можеме да го согласиме со Божијата реч, или тоа изгледа дека е воспротивност со Божијата реч? Јас ве обхрабрувам да размислувате за овие прашања, бидејќи ако размислувате и ако ги проучувате подлабоко, ќе откриете работи кои што никогаш порано не сте ги знаеле. Ако што денешните проповедници и теолози нема да ви ги кажат. Никогаш исто така бидеќи тие сакаат само да ве забавуваат со приказни и бајки, колку да помине времето, да си земат плата и да се доживеат разни други забави и интересни моменти во Адвентичката црква. Исто така ви повикувам уште еднаш, проучувајте ги да наредните две лекции со посебно внимание од библиската полка за жртвата за помирување и за самиот ден на помирување. Нека му е фала и слава вечно. Амин.